Axı bu e, məşqin üstünə məşq çəkmək, bir də corabın üstünə məşq çəkmək. O, o, o məsələ <clears throat> fiqhdə ixtilaflı məsələdir. Yəni belə deyək də, e, məst dediyin şey məst, məst yox ha, məst. Hənəfi məsələndə məst deyirlər. Amma şəriətdə ona xof deyilir, xof. Xof və ya xuf. Yəni xüsusi xuf deməkdir. Çünki xof qorxuya deyilir. Bir var xuf, xufun üzərindən məsləməyə, bir var gəvra. Xuf odur ki, dəridən hazırlanmış ayaq geyimi. Yəni bu artıq lüğəvidir. Yəni ərəb dilində möhkəmlər var, ərəb dili izahlı lüğətləri. Orda məsələn baxırsan xuf nədir? Xuf iki nöqtə, yəni dəridən hazırlanmış ayaq geyimi. Bu cürbəcür ola bilər. Yəni forması önəmli deyil. Covrab nədir? Covrab odur ki, e, deməli pambıqdan və yundan hazırlanmış ayaq geyimi. Və salam, bu tərif budur. Aydındır? Xuflar üzərinə məs etmək barədə ixtilaf yoxdur əhlüsünnə də. Xuf, yəni sən dediyin məsd. Hə. Dəridən ola ayaq geyimi barədə. Onun üzərinə məs barədə əhlüsünnədə ixtilaf yoxdur, icmadır. Hətta o dərəcədə ki, bəzi alimlər bunu əqidə kitablarına salıblar. Buna da müxalif olub kimlər? Rafisilər, Mu'təzilə və Havaric. Onlar xufları üzərinə məs etməyiblər. Hə, və bəzi alimlər bunu bəyan etmək üçün hə, xuflar üzərinə məsi əqidə kitablarına salıblar. Əqidə kitablarında bundan danışırlar. Məsələn, İmam Tahavi əqidə kitabında danışır, danışır və sonra deyir ki, biz, yəni əhlüsünə və cəmaa xufların üzərinə məs etməyi caiz görürük. Həmçinin İmam Barbahar Şərh-Sünnədə əqidə kitabında xuflar üzərinə <coughs> məs etməkdən danışır. Həmçinin şalvarla namaz qılmaqda problem yoxdur məsələsindən danışır əqidədə. 1100 il bundan qabaq hansı ki, bugün bu məsələləri qaldırıblar. Və həmçinin e, hətta alimlər olublar, alimlər olublar, deyiblər ki, biz xufları üzərinə məhz etməyəndən hədis götürmədik. Yəni, artıq xuf üzərinə məhz əhlüsünnətdə bir simvol olmuşdur. Bu aydındır. Amma corab üzərində məsələ gəldikdə bu ixtilaflıdır. Yəni, fiqhdə ixtilaf var, alimlər ixtilaf ediblər. Bəzi alimlər deyiblər ki, <clears throat> mütləq şəkildə, mütləq şəkildə, mütləq şəkildə corablar üzərinə məs edilməz. Corab, yəni yundan, pambuqdan olan şeyin üzərinə məs edilməz. Mütləq şəkildə, qalın, nazik fərq yoxdur. Bəzi alimlər deyiblər ki, yox, qalın olsa, və ya altından nəsə vurulsa, və çox qəribə hətta rəylər deyiblər. Deyiblər ki, həmin o corabı qoyanda dik dursa, bunun dəlli nədir? Və s. və ilə axır onda olar və bəzi alimlər də deyiblər ki, belə şərtlər, yəni şəriətin, Quran və sünnənin şərt qoymadığı şey şərt qoymuruq və şəriətdə gəlib ki, Rasul sallallahu aleyhi ve sellem xufları üzərinə də, corabları üzərinə də məs edib Və heç bir şərt də gəlməyib ki, qalın olmalıdır, nazik olmalıdır, heç bir şərt gəlməyib. Və corablar üzərində məhz edinlər. Və bu cür üsrəy var. Və təbii ki, Əbu Hanifə rəhməhullahın sağlığında, yəni Əbu Hanifə özü öz sağlığında ümumiyyətlə corab üzərinə mütləq olaraq məhz etməyi qadağan edildi. Baxma ki, tələbələri bunu caiz görürdü. Və İmam Tirmisinin, İmam Tirmisinin Sünənində, hədis kitabında İmam Tirmisi özü sənədlə Abu Hanifə tələbələrindən Abu Hanifədən nəql edir ki, İmam rahimehullah ölümünə yaxın su istəyir, dəstəmaz alması üçün və ayaqlarında corab olur. Dəstəmaz alır və corabları üzərinə məs edir və deyir ki, bu günəcən insanlara qadağan etdiyim şey indi özüm etdim. Sən əziyyət çəkmə. İnsanlara deyir, e, indiyənəcən qadağan etdiyim şey nə elədim, özüm elədim. Və bu və İmam Tirmizin sünənindədir, səyi sənədlə gəlib, etibarlıdır və bundan alimlər götürüblər ki, Abu Hanifə rahimullah rəyindən dönüb, ölümünə yaxın rəyindən dönüb. Amma məsələ odur ki, yəni qalınlıq şərt deyil, şərt deyil. Bunda alimlər ixtilaf ediblər. Kimsə bunu şərt görsə, buna irad tutmuyor. Aydındır? Amma səhi olan budur ki, inşallah belə bir şərt yoxdur. Yəni qalınlıq şərti yoxdur. Niyə? Nə üçün? Çünki İmam Nəvəvi, İmam Nəvəvi öz kitablarında iki sahabədən yəni hifsim məni yanıltmırsa bir Ənəs ibn Məlikdir. Ənəs ibn Məlik. Bir də e, Əli ibn Əbu Talib radiyallahu anhumadan. İmam Nəvəv deyir ki, bu iki sahabədən nəql olub ki, onlar corablar üzərinə məs etməyi caiz görürdülər, hətta o corablar nazik olsa belə. Qalınlığı şərt qoymurdular iki sahabə. Hətta tutaq ki, bu dəlil olmasa da, əslində belə deyək də, e, nazik coraba məs edən dəlil yox, məs etməyən dəlil gətirməlidir. Niyə? Çünki əlavə şərti o qoyub. Aydındır? Çünki peyğəmbər Səhih hədislərdə gəlib ki, bu səhihdir. Bunda yəni problem yoxdur. Hədis səhihdir ki, Allah Rəsulu xufları üzərindən, corabları üzərindən məs edərdi. İmam Tirmizdə də gəlir səhih sənədlə. Amma bir tərəf şərt qoyub ki, ya burada tutaq ki, qalın olmalıdır. Və biz də bilirik ki, sünnədə, səhih sünnədə dəlil var. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, Allah subhanahu taalanın şərt qoymadığı bütün şərtlər nədir? Batildir şəriətdə Allah və Rasulunun şərt qoymadığı bütün şərtlər batildir. Ona görə fiqh kitablarında, usul kitablarında o fəqihlər, alimlər hər hansı məsələlərdə şərtlər qoyur ha. Məsələn, filan şeydə, məsələn, filan namazın məsələn şərtləri, filan ibadətin şərtləri, bu şey müəyyən şərtlər də edilməlidir. Bu şərtlər hamısı Quran və sünnədən dəlillərlə götürülür. Çünki Quran və sünnənin şərt qoymadığı hər bir şərt batildir. O səbəbdən kimsə qalınlıq şərtini qoyursa, o dəlil gətirməlidir. Həmçinin burada biz dəlil olaraq qiyası da gətirə bilərik. Çünki sən də bilirsən ki, ədillətü şər'iyyədən, şəri dəlillərdən biri nədir? Qiyas. Quran, sünnə dəlil olduğu kimi, icma dəlil olduğu kimi, fəhm-ı sahabə, sahabənin fəhmi, qövlü, sözü, feili dəlil olduğu kimi, hə? Qiyas da şəriətdə dəlildir və onun da qaydaları var. Burada da bizim əlimizdə qiyasdan dəlil var. O da nədir? Fikir verin. İnsanın bir əli sarğılı olsa, məsələn, bintlə və həmin sarğı nazik olsa, o dəstəmaz alanda həmin nazik sarğının üzərinə məs edə bilər və məs etsə məsi səhihdir, ittifaqla səhihdir. Bütün alimlər şərt qoymayıb ki, sarğı qalın olmalıdır və biz bunu qiyas edirik cıraba. Həmin məs idi. Yəni, qiyası biz eyni şeyin cinsindən elədik. Yəni, söhbət burada da məsihdən gedir, burada da məsihdən gedir. Əgər nazik bir şeyin üzərinə məhz etmək batil edirsə məsi, burada niyə batil etmir? Ayaqda Hə? Yox, biz ondan danışmırıq məcburiyyətdəndir, məcburiyyət. Məcburiyyətdəndir təyəmmüm alsın. Hətta bunu deyən alimlər var. Yumasın, təyəmmüm alsın, ta ki sağlanacaq. İstisnalı vəziyyətə sarılmalıdır. Şərt deyil. Şərt deyil. Aydındır? Yəni, bu qiyasdır, həmçinin də ki, Çünki qalınlıq şərtini qoyursa, yenə də deyirəm, dəlil gətirməlidir. Dəlil gətirməlidir mütləq. Fəqət bir şərt var, hə, da o səviyyədə nazik olmasın ki, kapron kimi, kapron kimi olmasın. Kapron olmasın. Yəni kapron kimi olmasın. Aydındır? Yəni belə baxanda, baxanda ayağın dərisi görünməsin. O şərt nəyə? Niyə görə? Niyə görə? Niyə görə? Çünki artıq o corab üzərində məhz hökmünü itirir. Çünki sən artıq elə bil ki, ayağın üzərindən məhz edirsən. Ayağın üzərindən məhz edirsən ona görə. Amma qaldı ki, corab hökmünü vermir, yəni məhz üçün, məhz üçün Ola bilsin insanların bəlkə də örfündə corab kimi gedir dilində. Amma məhz üçün corab hökmünü almır o. Həmçinin cırıq, yamaq, yırtıq məsələsinə gələndə isə bəzi alimlər deyiblər ki, baş barmaq qədər ondan böyük olsa, rəylər var. Amma inşallah, necə Şeyxül İslam İbn Teymiyyə Rəhməllah deyir, inşallah səhi olan da budur. Çünki bu barədə artıq tabiinlərdən gəlib, Süvyan Əs-Səvurdən. Yəni o sahabələri görüb. Ondan soruşurlar, yırtıq, çırıq, corab üzərindən məsələ etmək olar. Və tabiin nə deyir? Əs-Səvri Rəhməllah deyir ki, məgər sahabələr hamısı şıx corablarda gəzirdilər. <laughs> Yəni, bu nə şərtdir, yəni? Aydındır? Təbii ki, elə də yırtıqlıq olmasın ki, yəni onu corab hökmündən çıxarmasın. Aydın da, yəni corab adlansın o və üzərindən məs edilməyə yarasın. Və salam. Axı, şəhidin borcu haqqında bunu belə deyərlər ki, <coughs> orada ə, e, əgər borcu verməyə imkanı yoxdursa, nə niyyəti olar? Yəni, imkanı yoxdursa, yəni onu Allah subhanallah borcunu Yəni, o hədis... Bildim, bilmirəm, bilmirəm. <coughs> Ola bilər. Bilmirəm. Bir də bu vitr namazı barəsində neçə hərəkət qılınmalıdır? Vitr namazı Aha. Və o qunut duası necə olunmalıdır? Vitr namazı bir rükətdən 11-əcən qılına bilər. Bir də qıla bilərsən, üçdə qıla bilərsən, 5-də, 7-də, 9-da, 11. Necə istəyirsən? Əslində Ramazanda qılınan təravih 11 rükət elə vitrdir. Vitrdir, fəqət Ramazana görə adını dəyişib. Təhəccüd, qiyamul leyl, vitr, taravih, hamısı eyni namazdır. Fəqət namazların adı vaxtından götürüldüyünə görə, vaxta görə dəyişib. Yəni, belə deyək də, Ramazanın içində taravihdir, istirahat etdiyinə görə, Ramazanın çölündə bitirdi. Tutaq ki, e, yatıb durub qılsan, qıldığın vitrin təhəccüd olacaq. Tutaq ki, yatmamış, biraz gec qılsan, olacaq qiyamul leyl. Yəni o vaxta görə eyni namazdır yəni. Aydındır? 1-dən 11-əcən qıla bilərsən. Qunut məsələsində də ki, 3 dənə rəy var alimlər arasında. Birinci rəy odur ki, ümumiyyətlə e, vitr namazında qunut yoxdur. Vitrdə qunut yoxdur. Bu birinci rəydir. İstər Ramazanın içində, istər çölündə. İstər Ramazanın içərisində, istər Ramazanın çölündə qunut yoxdur. İkinci rəy odur ki, İstər Ramazan içərisində, istər Ramazanın çölündə qunut var. Hənəf məsəlində budur. Və üçüncü də deyiblər ki, Ramazanın çölündə yox, Ramazanın içərisində var. Onlar da 2-3 hissəyə bölünüblər. Bəziləri deyiblər son 10 gündə, bəziləri deyiblər son 15 gündə, bəziləri də deyiblər tam Ramazanda. Bu ləfsi ixtilaflardır. Yəni e, ziddiyyətli ixtilaflar deyil. Bu növli ixtilafın, növli ixtilafdır. Çünki alimlər arasında olan ixtilaflar iki hissəyə bölünür. Var ziddiyyətli, var növlü. Bu ziddiyyətli ixtilaf deyil, növlü ixtilafdır. Hətta Şeyxülislam İbn Teymiyyə rahmeullahdan bu arada soruşanda o necə cavab verir? Deyir ki, kim deyir hər gün Ramazanın içində və ya çölündə qunut tutsa, o gözəl bir işdir. Kim heç vaxt qunut tutmasa, o gözəl bir işdir. Kim yalnız Ramazanda tutsa o da gözəl bir şeydir. Yəni kiminsə bu məsələdə kiməsə nə isə irə tutmasına haqqı yoxdur. İxtiyarındadır. Sahabələr belə də edən olub, belə də edən olub, belə də edən olub. İndi bir alim bu sahabənin əməlini götürüb, filan kəs bu sahabənin əməlini götürüb, filan kəs bunu edib. Və belə ixtilaf əmələ gəlib və bu növlü ixtilafdır. Aydındır? Amma qunutun formasından gedirsə, səhi olan bu qardaşlar arasında bilinməyən məsələdir. Hə, e, forması budur ki, qunutda əllər təbii ki, qaldırılmalıdır. Hənəfi məsəlində təəccüblüdür ki, təkbir gətirilib tezdən bağlanılır. Buna dəlil yoxdur. Yəni qunut elə özü mərufdur, yəni bilinir ki, əllərin qaldırılıb dua edilməsi halına deyilir. Və hədislər var. Rasul sallallahu əleyhi və səlləm əllərini qaldırardı və arxadaşlar onun duasına amin deyərdi. Çünki səs nə edərdi? Fitrdə bəli. Amma bu qunut rükudan qabaq edilir, yoxsa rükudan sonra? Bugün Azərbaycanda sələfi qardaşlar arasında və ya dünyada məruf olan, məşhur olan nədir? Qunut rukudan sonra. Amma səhi olan budur ki, rukudan qabaq edilməlidir. Səhi olan budur. Rukudan qabaq edilməlidir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm iki halda qunut tutub namazlarda. Bir vitirdə Bir də e, müsibət halında, nəsə bir fəlakət, müsibət gəlibsə, gündəlik namazlarda, xüsusən də tutaq ki, sübhdə və ya şada, məğribdə səssiz namazlarda qunut tutur. Onlarda hansı rəkətlərdir? Ən axırda. Ən axırda. Səy olan budur ki, müsibət üçün, bir fəlakət üçün gündəlik namazlarda qunut tutanda, hə, bu rükudan sonra tutulur. Amma söhbət vitirdən gedirsə, Həsən sənədlərlə 2 ya 3 hədisdə gəlib, Rasul sallallahu aleyhi və səlləm, həmçinin onun əshabı vitirdə qonut tutublar rukudan qabaq. Və vitir namazı üçün rukudan sonra qonut tutmağa dair nə həsən, nəsə heç bir dəlil yoxdur. Ona görə sünnətə müvafiq olan budur ki, imam qirayəti bitirə, Fatihə və ondan sonra bir surə, qirayəti bitirəndən sonra əllərini qaldıra, sonuncu rükətdə, qonut duasını oxuya və sonra rüküyə gedər və bu cürdə namazını tamamlayar. Əgər o e, qunut duasını unudarsa? Qunut duası vacib deyil, yox, ehtiyac yoxdur. Yox, yox, vacib deyil. Mən dedim axı, hətta istəyə, istəsə heç qunut tutmaya bilər öz xoşluğu ilə. İstəsə tuta bilər, istəsə təkcə Ramazanda tutar. İstəsə Ramazandan da kənar hər hansı bir vitri qılanda tutar. Yəni, ixtiyar sahibidir. Vacib deyil. Sözlərin hansı sözlər? Sözlərdəki sünnədə üç dənə dua gəlib mən bildiyim səhi müsəlman qalasında da var. Hə. Biri Həsəndən gəlib, Abu Davudun sünənində Həsən radiyallahu anhu öz babasından nəql edir. Hənəfi məsəbinin dəlil götürdüyü budur. O hədisdə gəlib ki, İmam Həsən deyir ki, mən atamdan, e, mən babamdan vitirdə daima oxumağım üçün dua öyrəndim. Vitirdə daima. Ona görə deyiblər ki, daima vitirdə qunut var. Bu hədis dəlil gətiriblər. Həsənin hədisini radiyallahu anh. Hə, amma ki, sözlərə gəldikdə isə necə Bakr ibn Abu Zeyd deyir, rahiməllahın barədə risaləsi var. Yaxşı deyil, yəni qunut duasında çox mübaliğə eləmək, çox şirtmək lazım deyil, çox uzatmaq. Yəni sünnədən deyil. Yaxşıdır ki, qısa eləyəsən, orta eləyəsən, ortadakı qısaya yaxın. Yəni duanı özün eləyə bilərsən də, yəni öz duanı, yəni ki, Allaha dua olan dualar edə bilərsən. Edə bilərsən. <clears throat> Edə bilərsən və nə qədər qısa eləsən, o qədər yaxşıdır. Həmçinin e, həmçinin avaz məsələsinə fikir vermək lazımdır. Bəzən qunutu elə oxuyurlar ki, bil mahnı oxuyur. Və ya Quran avazı ilə çalışmaq lazımdır, oxunmasın. Yüksək səsində oxunsun. Yox, yüksək səsində oxunsun. Oxumalıdır, sünnədə elə gəlir. Allah Resulü o cür oxuyardı, sahabilər amin deyirdi o duaya. Amma yaxşı deyil ki, avazını oxuyasan. Duadır. Sadəcə oxuyasan. Sadə formada oxuyasan. Dua eləyəsən Allaha. Çünki üzr istəyirəm, hətta özünüz də bilirsiniz hə, və e, imam kim ki təravihdə, bitirdə imam durub, qonut tutub, avazla oxuyur, o xuşudan söhbət gedə bilməz. O yalnız orada avaza fikir verir. Avaza diqqət eləyir uje dua anlayışı getdi. Yəni, çünki İbn-i Qeym Rahimullah demişkən, dua edən gərək duada iki şey birləşə. Dua etdiyi dil, kəlmələr ilə dua edən zaman onun qəlbi hazır ola. Yoxsa mən dua edirəm, tək fitirdən gelmir ümumən. Amma maşın alverindəyəm, bazarda gəzirəm. Amma dilim əzbərləyib deyir. Fitirdə də ki, çox vaxt görsən, avaza fikir verilir. Fikri gedir avasa. Hə. Arxadakı da baxırsan ağlayır. Hə, deyirsən ki, namazdan sonra niyə ağladın? Yəni oradan duada nə tutdu səni? Heç nə imamın avasına ağlayır. Biraz yanıqlı oxuyub ağlayır. Və bilmirəs orada nə dua edir. Aydındır. Bu xoşudan deyil yəni namazda. Bitirdə 3, 5, 7, 9 rükət bir, bir yerdə qılmaq olar, onları necə qılmaq olar? Əgər qılınırsa. Yəni ki, Bir dənə təşəhhüd nə olur, yoxsa iki olur? Hə. O indi e, e, yəni o da gəlib bəzi hədislərdə gəlib alimlər ixtilaf ediblər. Belə ümumən belədir ki, bir rükətdir, aydın necə qılınır. Sonra üç rükətdir. Üç rükəti ola bilərsən iki rükət qılasan, salam verib çıxasan, sonra bir rükət qılasan və ya üç rükət bir salamla qılasan, amma o şərtlə ki, təşəhhüddə oturmayasan təşəkkür tutmasın. O, o məğribə, məğrib namazı deyil ki, belə gəlməyib, sünnədə belə gəlməyib. Təşəkkür oturmursan. Bir dəfə oturursan, bir dəfə salam verirsən. 5 dəfə salam, 2-3 dəfə salam verib sonra bir dəfə. Belə götürəndə, ümumən götürəndə əfsəli 2-2 qılmaqdır. Ən əfsəli, amma ki, o birisləri də eləmək lazımdır. Həmçinin 5 şirkət qılırsansa, o da hə həmin qayda ilə. 5 şirkət qılırsansa, o da həmin qayda ilə gəlir. Yəni, tutaq ki, 2, 2, 1, hə? və ya 4, 1 və ya ola bilər ki, 1 tam qulasan. 5 də. Hə. Hə. Ya bir dənə şey toxunurdu onda. Bəli, bir dənə şey. O orada ki deyir ya, bir dənə salam. Bir dənə salamdırsa, orada o deməkdir ki, yəni, ortada təşəhhüd oxunmur. Aydındır? Yaxşı, yəni başqa namazlara oxşatmırsan onu da. Yox, oxşatmırsan, yox, yəni hədisdə belə gəlir. Hə, o yəni, dəlil yəni, oxşamır da. Hə, oxşamır. Yəni sən e, yəni peyğəmbər yəni bunu demək istəyirəm ki, Allah Rəsulu tutaq ki, e, vitr namazını bir salamla qılanda məğrib kimi qılmayıb. Yəni bir salamla qılıbsa, belə də qılıb. 2 rükət qılıb, salam verib çıxıb, sonra bir rükət qılıb, yəni iki salamla və bir dənə salamla qılıb. Üç rükət birbaşa, amma ikinci rükətdə təşəhhüddə oturmayıb, məğrib kimi qılmayıb. Yəni bütün bunlar hamısı hədisdə gəlir. Hə, məsələn, Nəsainin sünənində gəlir, necə Allah Rəsulu vitri 5 rükəti qılıb. Orada gəlir ki, məsələn, 4 rükət qıldı, bir dənə salamla, oturmadan. Yəni elə hə, olar da. Və sonra qalxdı 5-ci <coughs> rükəti tək qıldı. O birisi namazlarda həmçinin o qayda ilə. Duha. Şey 11 də yəni. qılmaq olar, bir dəqiqə yəni. Qılmaq olar. Olar. Duha namazı 2 də qılmaq bilər, 4 də uzanca. Qılına bilər ha. Qılına bilər. Məsələn Rasul sallallahu sallallahu əleyhi və səlləm <coughs> Məkkənin fəthi günündə e, 8 rükət qılır duhanı. 8 rükət. Bəzi alimlər deyiblər ki, 10 kürkətə zənq ola bilərsən, amma bilmirəm o həddi. 2 qılınır. 2 qılınır. Bəli, 2 qılınır. Biz cümə namazından sonra 2 rükət sünnətdir. Ya ya 4 rükət, 2 rükət. 2 də qıla bilərsən, 4 də qıla bilərsən. Hətta bəzi alimlər deyiblər 6. İmam Buxari Şərh-i Sünnədə gətirib, o hədislər ki var, 2 rükət və 4 rükət birləşdirib. Düz səhih deyil bu. Səhih olan odur ki, ya 2 rükət qıl, tək 2 rükət, ya da 2 rükət qıl, sonra da 2 rükət. Məsciddə 4 evdə 2 qırmaq var məsələn. O da var, hə, o da var. O da var. Allah razı olsun. Allah sənə ömür versin. Allah şükür olsun. Bu bu axırıncı bu bayram namazında bu ixtilaf düşdü cəmaatın arasında. Bu bayram. Axırıncı deyəndə bizdə hər il düşür də bu. Bu dəfə lap belə bir olub ki, düşməyib. Bu dəfə lap belə ki. Hətta Abbaqır açıq olanda bu var. Yox idi belə. Abbaqır açıq olanda, məscid açıq olanda düz də eşitdim, düzdür sən qardaşlar hətta bir tələbə dedi ki, bu il olan əvvəlkilərdən çox fərqlənir. Yəni, təbii ki, qardaşlar, bu e, e, bəzi insanlar bunu cahilliklərindən eləyə bilərlər, bəzi insanlar bunu bilməməsidir. Bəzi insanlar da çaşa bilərlər, biri belədir, ortada qalar. İndi tutaq ki, hansı məscidə gedirsə, orana edər. Adətən belədir də, tutaq ki, filan məscidə gedən orana edir, filan məscidə gedən orana. Heç baxmır, rəy, dəlil, baxmır. Və bəziləri də ki, bu şeylərdən istifadə edir və belələri çoxdur. Hətta bunu ortada olan avam cəmat bilməsə də bəzilərinə görə yəni bu xüsusi fürsətdir. Və belə deyək də ildə 2 dəfə xüsusi bayramdır. Ramazan girəndə, bir də çıxanda bu xüsusi 2 dənə bayramdır bəzilərinə görə fürsətdir cəmaatı bölmək üçün. Bu təbii ki, eyibdir. Düzgün deyil. Abi o rəvayətdir bu hədis. Yox, axı bu məsələdə ümumiyyətlə ehtiyac yoxdur dəlil. Yəni alimlərin barədə var, rəyləri var ki, bəzi alimlər deyiblər ki, hərə öz bölgəsi ilə getməlidir. Bəzi alimlər deyiblər ki, yox, bir yerdə ay görüldü, hamı ora tabi olmalı. Məsələn, Şafi məzhəbində məşhur olan, maruf olan budur ki, hərə öz bölgəsi ilə gedir. Ona görə İmam Nəvəvi də Müslimin şərhində bunu gətirir. Qureybin İbn Abbasdan rəvayətini nəql edəndə bu cür gətirir ki, bu hədis dəlildir ki, hərə öz bölgəsi ilə gedir və bu bölgə gördüyü ay ilə o bir bölgəni məcbur edə bilməz ki, mənə tabi olasan bu formada. Amma məsələ bundadır ki, burada uje başqa suallar çıxır. Çünki bu bayram məsələləri, bu Ramazan məsələləri fərdi məsələlər deyil. Yəni şəriətdə bəzi məsələlər var ki, ibadətlər iki növ, iki hissəyə bölünür. Bir var mütəaddi, bir var qeyri-mütəaddi. Təsirli, təsirsiz. Ərəbcə belədir. Bizim dilə münasib tərcümə eləsək, fərdi bir də ictimai. Bax belə. Məsələn, mənim gündəlik qıldığım namaz, Ramazanda e, tutaq ki, hər hansı bir etdiyim ibadət, oxuduğum Quran, verdiyim zəkat, həccim və s. bunlar fərdi ibadətim deməli. Amma elə ibadətlər var ki, bu ictimaidir. Yəni, başqalarına da təsir edir. Ta ki, cihad. Məsələn, mən deyim ki, necə istəyim, nə gəldi ağlıma eləyim, yox, belə deyil. Sənin nəsə səhv hərəkət, hərəkətlə görə, yəni mən bugün bir səhv hərəkət edeyim, cihad adı altında, sonra da millət qırılsın, Və sonra da ağız dolusu deyim ki, cihaddır da, döyüşdə qırılma da olar, itki də olar. Yox, sən səbəb oldun axı. Bu ictimai şeydir. Və bəzi ibadətlər var belədir. Onlardan da biri nədir? Və bu Ramazan, oruc, həmçinin e, niyə görə oruc? Çünki ayın girib girməməsi məsələsinə görə deyirəm. Çünki ay sənin şəxsi cibində kalendarın, mənim şəxsi kalendarım olmur ki, bu ümumidir. Həmçinin bayram, cəmaat bir yerə yığılır, cümə. Bunlar hamısı ictimai olan ibadət formalarıdır. O fiqhdə də belə gedir, ha, ibadətlər iki hissəyə bölünür. Bu məsələlər ictimai ibadət formaları o birisindən fərqlənir. Çox fərqlənir. Ona görə bu məsələdə alimlər cəmaatçılığa fikir verirlər. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, "Əl-cəmaatu rahmə vəl-firqatu adab." Cəmaat rəhmətdir, ayrılıq isə əzabdır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, kim İslam, kim cəmaatdan bir qarış ayrılsa, İslam boyunbağını öz boynundan çıxarmış olur. Və o halı ilə ölsə, cahiliyə meyti kimi, cahiliyə ölüsü kimi ölmüş olar. Cəmaatdan bir qarış ayrılmaq. Aydındır. Hətta fərz eləyək ki, belə fərz eləyək. Mən çıxmışam binanın üstünə, öz gözümlə görmüşəm ki, ay görülüb. Yəni, sabah bizdə Ramazan girdi. Və ya sabah bizdə tutaq ki, bayramdır. Öz gözümlə görmüşəm və mənə də birlikdə 5 nəfər görüb. Yəni, bizə başqa nəsə dəlil lazımdır. Xeyr. Yəni, öz gözünlə görmüsən də düzdür. Hə? Amma yaşadığın yerdə dövlət, tutaq ki, cəmahat, toplum, cəmiyyət necə adlandıraq, adlandıraq, necə istəyiriksə, elan edib, təyin edib ki, sabah yox, o bir gün. Bu sual Şeyhülislam'a verilir. İbn-i Teymiyyə rəhməhullaha. İnsan o halda nə etməlidir? Subhanallah. Yəni, öz gözü ilə gördüyünə etibar etməlidir, yoxsa cəmaata tabi olmalıdır. Əx, bu sualdan o yanısı var. Yox. Bizdə kalendar davası, ay, yox. Sual belədir ki, insan öz gözü ilə gördüyünə etibar etməlidir, yoxsa cəmaata tabi olmalıdır? Şeyxülislam deyir ki, Quran və sünnənin dəlilləri bizə bunu göstərir ki, insan öz gördüyünə etibar etmir, cəmaata tabi olur. Burada cəmaat parçalanır. Aydındır? Necə? Cəmaat parçalanır, baxır. Yəni iki cəmaət oldu da. Cəmaət deyil, cəmaət yox, cəmaət yox, yox. Cəmaət cəmaət kimdir burada? Cəmaət deyəndə burada birincisi, burada iki məsələ var. Əgər bu əgər bu ə, e, belə deyim də <coughs> məsələn məsələdən söhbət gedirsə bizim ölkədə cəmaət deyəndə burada iki şey nəzərdə tutulur. Birincisi tək sən sələfi cəmaatı nəzərə alma. Burada bu nəzərə alınmır. Yaşadığın yerdə ümumi cəmiyyət. Bu bir. Və ikincisi, hətta məsələni biraz da dar çərçivəyə salıb sələfi cəmaatdirsə, bizdə Azərbaycanda məruf olan, bilinən sələfi cəmaat kimdir? Kimlərdir? Köbül şəkildə desək, Abbaqırın cəmaatı. Bunu cahil də bilir. Hə? Rafisi belə desən, vahabilər kimi deyəcək Abbaqırda olanlar. Abbaqırın cəmaatı. Onlar bu cür deyirlər. Bu cür deyirlər. İndi fikir ver. Fikir ver. Məlum olan budur. İndi bu cəmaatdan kim ki ayrılıbsa, biz də bilirsiniz necədir vəsiyyət. Tutaq ki, <coughs> bugün bu cəmaatdadır və hər şeyinə görə o cəmaata borçludur. Nə məsələn öyrənsə, o məsciddə öyrənib ya o cəmaatdan öyrənib. Və məsələn, ola bilər nədənsə inciyib, kimdəsə nəyisə xəta görüb. Sən xəta görə bilərsən, kimdəsə. Amma sən o xətanı bəyan edə bilərsən, ona nəsihət edə bilərsən, o səhvdə ola ola. Bizdə indi qayda olub, kimsə incisə, kimsə nə, kimdəsə nəsə xəta görsə, qayda budur. Mütləq səhvdən, cəmaatdan ayrılmalıdır. O işi hizbçilikdir, partiyalaşmadır. Gedib hər öz məhəlləsində bir qrup əmələ gəlir və sonra deyir, mən cəmaatam. Yox, qardaş, Azərbaycanda bir tək cəmaat var. Sələfi cəmaat deyəndə nə nəzərdə tutulur? Ki, bu şəkildə Abbakirin cəmaatı. Kim o cəmaatdan ayrılıbsa, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu hədisin hökmünə girib. Kim cemaatdan ayrılsa, İslam boyunbağını boynundan çıxarmış olur. Və bu hizibçilikdir. Bunun başqa adı yoxdur. Bu gün Azərbaycanda elm tələb edənlər, elm tələbələr iki hissəyə bölünür. Bir qismi dəvət barədə düşünür, bir qismi dəvətçilər barədə düşünür. Bəs salam. Budur, başqa bir şey yoxdur bizdə. Yəni, o qism ki, dəvətçilər barədə düşünür, ha onların indiyənəcən dəvət üçün nəsə etdiklərini görmüsən? Heç nə. Hətta bir broşurka qədər. Heç nəyləri yoxdur. Bir tərəfdən qalxır deyir ki, çox qəribə bir səhnə var, ziddiyyət. Bir gün qayıdır deyir ki, Azərbaycan cəmaatına hüccət çatır. Niyə? 15 il, 20 ildir e, deməli, dəvət gedir. 15 ildir, 20 ildir dəvət gedir. Amma bir tərəfdən də yox, əstəğfirullah. Bir tərəfdən deyir ki, Azərbaycanda 15 ildir, 20 ildir dəvət getməyib. Və dəvətçiləri tən edirlər ki, Azərbaycanda nə dəvət eləmisiniz, nə dəvət aparmısınız və s. Tən yəni ki, 15 ildə nə eləmisiniz? Bir tərəfdən cahiliyə üzr məsələsi gələn kimi o saat hüccət gətirirlər ki, Azərbaycanda 15 ildir dəvət gedir. Bəyənmədiyin dəvətçilərin bəyənmədiyin dəvətini Hüccət sayır. Sənə görə hüccət deyil, dəvət gəlməyib axı. Təlbisə bax, şeytan necə oynayır. Fikir versən, ziddiyyət. Yəni, sən bir tərəfdən deyirsən ki, Azərbaycanda 15 ildir dəvət getməyib. Sənə hardasa sərf edəndə bu dəvət, onda deyirsən ki, 15 ildir dəvət gedir. Bəyənmədiyi dəvəti, hə? hansı ki, bəyənmədiyi dəvətçilərin əli ilə olub da, hüccət gətirir bu məsələdə. Bax, bu da axı bizdə fərq. Ona görə o cəmaət deyəndə o deyil, demək deyil ki, kimsə cəmaətdən ayrılıb gedib özü üçün nəhləsində bir partiya qurubsa, biz pislik edirsə, yox, yox, axı, a, say, o önəmli deyil. İmam Əhmədin dövründə say hesabı ilə hamısı Quran məxluq dürəyinin ətrafında toplanmışdılar. İmam Əhməd ətrafında 5-6 nəfərlə tək qalmışdı. İndi deyək ki, onlar cəmaət deyildi. İbn Məsuddan gəlir axı. Cəmaat o deyil ki, say çoxluğu olan. Cəmaat odur ki, haqq üzərində olasan, hətta hə, sən tək olsan belə. Azərbaycanda məruf olan bir dənə sələfi cəmaat var idi. İndi o cəmaatı sən parçalamısan, gecə oğrusu kimi gəlib oğurlamısan, hə? Oradan buradan bölmüsən və gedib özün üçün nəsə qurmusan və deyirsən mən cəmaatam, bundan söhbət getmir. Yəni kör kör gör gör hər şey ortadadır. <coughs> yəni belə deyək də 10 il bundan qabaq sən deyirsənsə ki, mən cəmaatam harda idi? Hansı ki, Abbaqır açıq olanda danışmırdılar. Bağlanandan sonra dilləri açıl açılanlar oldu. Onlara deyirik ki, məscid açıq olanda niyə danışmırdınız? Sulla. Tövhiddən danışılır, tövhidin şərtlərindən biri də yəqinlik idi. Sən yəqin idin, niyə baş olan? Hətta biri Qaraçuxurda mən bir üzrə dəstəyəndə bir qayıtlı deyir ki, hətta onlardan biri üzmə deyir. Deyirsən, deyir, filan mövzudan deyir, niyə dərs keçmirsiniz? Şeyx Muhammed ibn Abdullahabın filan kitabından niyə dərs keçmirsiniz? Deyir, filan mövzudan niyə e, kitab tərcümə eləmirsiniz? Filan şeydən niyə eləmirsiniz? Filan şeydən qutarandan sonra bir dənə dedim ki, sən niyə eləmirsən? Fikir versən, özü də bilmədən etiraf eləyir ki, dəvəti atmışıq sizin üzərimizə. Cavabın deyil məni oldu. Cavab oldu ki, bizim dəvətə vaxtımız yoxdur, biz sinə məşğuluq. Heç olmasa bu mənə üzmə demə. Üzmə demə bundan. Üzmə deyir. Özləri də dəvəti atıblar bizim üstümüzə. Deyir ki, filan kitabda niyə dərs keçmirlər? Niyə filan kitabı tərcümə eləmirlər? Miskin insan bilmir ki, çünki bilsən, niyə bilmir? Çünki insan dəvətçi deyil axı, dəvətdə əziyyəti görmüyor. Yəni, vallahi, bir dənə kitabın tərcüməsi, onun tutaq ki, dini qurumlardan icazəsi, onun çatır edə, bu görmüyor bax insan bu əziyyəti çəkməyib. Hardan bilsin bu adam? Məs qardaş Tovhid barədə bir kitab yazıb, dini qurumların qapısına bəlkə də 50 dəfə gedmişdi ki, o kitabın icazəsini almağa can. Axırda aldı. Sən bu əziyyəti görməmisən axı, sən bu əziyyəti çəkməmisən. Ona görə rahat oturur, sağında çay, solunda kofe, danışır. Niyə filan kitabı tərcümə eləməmsiniz? Niyə filan şey eləməmsiniz? Çox qəribə haldır axı. Məsələn, misal üçün deyim, Məruf mövzulardır. Mən bu mövzulara girmək istəmirəm. Heç fikrim də yoxdur. Fəqət bu mövzuları ona görə toxumuram ki, bu məsələyə misal gətirmək üçün. Dəvət məsələsinə. <coughs> Deməli, bizdə bu dəqiqə belə bir fikir formalaşıb ki, belə bir fikir bəziləri tərəfindən formalaşdırılıb ki, güya Azərbaycanda ə, e, tutaq ki, <coughs> namaz qılmayan kafir deyil rəyi ilə dəvət başlayır və bu dəvət xətalıdır. Azərbaycandakı cəmaatın əksəriyyəti namaz qılmırsa, bura elə dəvətə başlamaq hikmətsizlikdir. Elə bil ki, dəvətdə pay var. Yəni dəvətdə praktikası var. Özü təyin edib hansı hikmətdən də hansı yox. Əksinə, bu adam fəhmi çatmıyor. Əksinə hikmətdəndir ki, burayda olasan. Dəlil nədir? Səmərəsi. Bu gün burada olanlar hansı dəvətin nəticəsində ibadətdədir? Burada olanlar demirəm. Bu gün o dəvəti və o dəvətçiləri bəyənməyən özü, bəyənmədiyi dəvətin sayəsində ibadətdədir. Belə deyək də, tutaq ki, Azərbaycanda dəvət namaz qılmayan kafir deyil, cahillik, şirkdə, küfürdə, üzürdü, rəy ilə başladı. Nəticə nə oldu? Nəticə oldu ki, mən və sən namaza gəldik. Bunlar elə bir fikir formalaşdırıblar ki, güya demək ki, və ya bu rəydə olmaq ki, və ya bu rəy üzərində dəvət aparmaq ki, namaz qılmayan kafir deyil, yəni namaz qılmayanların qoltuğun altına balış qoyursan, başlarının altına rahatlıq verirsən. Və bu rəydə olmaq ki, şirkdə cahillik üzürdür, sən onlara rahatlıq verirsən. Bu batildir. Kim belə rəydədir və bel, haçan belə bir dəvət gedib. haçan namaz qılmayana deyilib ki, namaz qılma, işində ol, Və ya haçan deyilib ki, maşallah şirkət edirsən, sən cahilsən, sənin üçün üzüldür. Harda deyilib? Əksinə, əksinə fikir ver, fikir ver. Bir tərəf, baxın, bir tərəf deyir ki, namaz qılmayan kafirdir. Cahilliklə üzr deyil. Bir tərəf deyir ki, namaz qılmayan kafir deyil, cahilliklə üzrdür. Üzr ola bilər, üzr olan halları var və s. Hansı ki, sən deyirsən, ha, bu tərəf dəvətçilər səhlənkar olublar bu rəylərlə, cəmaata rahatlıq veriblər. Əksinədir. Reallıqda, praktikada əksinədir. Yəni, nə, nəyi deyək? Bugün Azərbaycanda bu saatın, yəni indiki anacan, namaz qılmayan cahilləri namaza dəvət edən hansı qrupdur? Namaz qılmayanı kafir görənlər, kafir görməyənlər. Görməyənlər. görməyənlər. Yəni, namaz barədə Nə qədər kitablar tərcümə edilib, nə qədər broşurlar çıxıb, bukletlər, risalələr, nə qədər dərslər, sırf namaza dəvət barədə. Yəni, Abbaqırın dövründən ta bu yanacan. Nə qədər? Bunu kimlər edib? Namaz qılmayanı kafir görməyənlər. Daha pirə gedənlərin əleyhinə olan dərsləri, kitabları dindirəm. Da dəvətimiz bunun üzərindədir. Bunu kim edib? Cahilliyi üzr görən. Əksinə sən deyən əksiliyə təmiz. Sən namaz qılmayanı kafir görə-görə və cahilliyi üzü görməyə-görməyə nə namaz qılmayanlar namaza dəvət etdin, nə də pirə gedənləri oradan çəkindirdin. Neynədin? Dəvətçilərlə savaşdın. Özünü bədbəxt elədin bir də sənə tabi olanları. Bax axı bu şeytanın təlbisidir. Sən yəni bax axı bu dediklərim Allah üçün. Bu dediklərimdə yəni reallıqdan kənar bir şey var? Yox. Ham bunu görür də, düzdürmü? Buna ehtiyac yoxdur ki, edib buxardan asıb oxuyasan. Bunu biz yaşayırıq. Yəni, bunu görməyən kördür. Burada artıq başqa şeylər var axı. Yəni də deyirəm, bir qisim dəvət üçün çalışır, bir qisim dəvətçilər üçün çalışır. Və salam. Ona görə o cəmaat deyəndə məlumdur cəmaat kimdir? Cəmaat hardadır? Hizibçilik hardadır? Bugün kimsə gəlir Misirə elm tələb etməyə, nə niyyətlə? Niyyətə bax gəlirəm və özümlə gətirirəm və sabah 3 ildən, 4 ildən, 5 ildən sonra Azərbaycanda Mədinə tələbələrinin müqabilində alternativ Misir tələbələri. Niyyətə bax. İndidən hələ ərəb dilini bilmir. Uje niyyəti bu cür qoyub təməli. Sən bundan nə gözləyirsən? O türklərdə bir söz var, ön yargı. Bu uje indidən belə baxır hər şeyə. Bu oxuduğun da səhv başa düşəcək. Belə deyim. Niyə? Çox. Lan niyə pis gündəm? Söz dedi o günkü, ki, azlıq çoxluğa xalqdır. Bizdə el sözüdür bu, şəriətdə yox. Dedim, bu oradan gəldi. Sonra bu dəlilini gətirir. Onda imamlarla tabi olar da, Quran məxluqdur əyinə. Az qalmaz. Qardaş, bizdə belə bir şey var, yəni biz fərq qoymuruq da. Biz bu cəmaatla da namaz qılırıq. Gedəndə ora, o məsciddə də, bizim cəmaat da, orada, burada. Yəni o məsciddə ayın 8-i qılınıb, bu məsciddə 9-u qılınıb. Biz çünki hər bayram namazlarıdır, elə vaxt olur cümə namazlarında həmin o məqsədə gedirik. Ona görə də bayram namazının o məqsədə 8-i qıldığına görə gedib qoşulduq onlara biz. 9-u da burada qılındı. Yəni biz buna görə o bir günə görə qəzaz eləməliyik, yoxsa Yox, yox. Yəni 29 günümüz tamamdır da bizim əlhamdülillah. Yox, qaza yox, amma ki e, düzgün deyil o formada ötmək mümkün deyil. Yəni yaxşı olar ki, hamı eyni vaxtda qılsın. İndi oldu da bir qismi belə qıldı, bir qismi belə qıldı. Hə. Fəqət məsələ ondadır ki, e, biraz yəni hətta səmiyyət, yəni səmiyyətinə inandığın adamların səmiyyətini bəsən allanırsan. Görürsən ki, zahirən üsvə gülür, sənə qardaş kimidir və sonra qıraqda baxırsan ki, nə məsələlər var. Çünki bu gün mən açıq deyirəm sizə, bugün xüsusi dəstələr çıxıb, xüsusi dəstələr var. Deyir ki, mən təkfirçi deyiləm, zahir, e, zahirən belə özünü göstərir, halbuki təkfirçidir ya. E, yəni təkfirçinin dörd dənəli olmur ki. Fikirdir, o fikirdəsən qutardı. Və e, özdəki bizim kimi yerdə, üzrüm, Saudiya kimi yerdə seçilməyə bilir. Saudiya mühitində rahatdır namaz qılmayan kafir demək. Azərbaycanda çox rahatdır, seçilir. Çünki məsələ Mən o qədər adamlar tanıyıram ki, bax bu gün hələ Misirdə olanda da xəbər tutdum, gəldim də gördüm. Kalbasa Saska məsələsi ilə başlayan söhbətin indi axırı Suriyadan gəlir sorağı. Aydındır? Ya başqa məsələlərdən gəlir. Artıq alimlərə dil uzatmaya zəng edib çatır. Və bu məsələlər kiçik məsələlərdən başlayır və mən sizə deyim ki, bu gün dünyada nə qədər ölkələr olub, hətta Özbəkistanda, Özbəkistan tələbələr Misirdə doludur. Nə qədər ölkələrdə olub, sələfi dəvətin ən pik nöqtəsində dəvəti kalbasa saskana darmadağın. Darmadağın. Görürsən axı? Darmadağın deyiblər dəvəti. Adi bir ət məsələsinə görə. Biz buna adi bir məsələ deyirik. Məsələ bununla məhdudlaşsaydı. Məsələ bunda deyil axı. Gör o məsələ nələrə gətirib çıxaracaq sonra. Bir nəfər görmüsən bu məsələni götürüb bunda da dursun və həddi aşmasın. Yoxdur belə bir adam. Ona görə Bu gün bəzi qruplar çıxıb, müəyyən qruplar və hətta başlarında duranların da bir çoxundan xəbərim var. Onlar bu dəqiqə belə bir politika gedir də siyasət. Deyirlər ki, ə, e, siz əxlaqlı olun, əxlaqla davranın, onlarla səmimi olun, ünsiyyət qurun və s. Yəni alladıcı, alladın onları. Yəni sözündən belə çıxır. Və öz fikirlərinizi, öz fikirlərinizi amma yeridir. Amma əxlaqla Və qardaş dedi ki, maşallah o mənə əxlaqla davranır, gözəl qardaşdır, amma allanır. Bu gün belə bir qruplar var, xüsusi qrup. Niyə görə? E, niyə görə? Çünki bugünkülər öz özlərindən əvvəlkilərdən ibrət alıblar. O tülküdən soruşurlar ki, bu bölgünü hardan öyrəndin? Deyir, gözü çıxmış qardaşımdan. Bu bir misal var ha. Həmin şeydir. Əvvəlki gözü çıxmış qardaşından öyrənib. Axı özünüz baxın da qardaş. İndiyənəcən bu dəvət boyunca 15 ildə o fikirdə nə qədər adamlar gəldi, getdi. Nə ad çəkmək istəmirəm. Gəldi Əli, getdi Əli, gəldi Vəli, getdi Vəli. Hamı onlar heç dəvətdə bir iz də buraxmadılar. Amma o dəvətçilərə bax, dəvətin başından bu yana. İndi də hələ həmin dəvətçilərdir, indi də həmin meydan. Amma hər il ya 2 ildən bir yeni bir adam çıxır. Bir temana, qəribə bir temana. Biri Cələbiyyənə, biri Darül İslamdır bu, Darül Küfürdür bura, Darül Küfürdə cənazə qılınmaz. Bu özündən bir bidət çıxarıb. Heç cələbiyyənə, cələbiyyənə kəsmək heç sünnə deyil. Cələbiyyənin hökmü nədir bilirsiniz? Cələbi geyməyin hökmü. Nə üçün ərəbin adətidir? Heç sünnə deyil. Onların milli geyimi. Sünnə deyil. Biri buradan bir bidət çıxarıb, biri o tərəfdən bir bidət çıxarıb ki, şey, e, bir ara bizdə 2-3 il bundan qabaq dəhşət bu fikir yayılmışdı, dəhşət. İndi bilmirəm nə yerdədir, amma 2-3 il bundan qabaq ən dəbdə olan mövzu idi. Azərbaycan darül küfürdür və darül küfürdə e, e, cümə qılınmaz. Bir nəfər var idi, o gətirmişdi bu fikri. Sonra da qabağına qoyduq ki, bunların nə danışırsan? Ləznətü daimən böyük alimlər heyətinin fətvası var ki, kim bunu desə, kim bunu etsə, bidətçidir, bidətdir bu. Şəriətdə əsli olmayan. Çünki Çindən sual verirlər Saudiyadakı ləznətü daiməyə böyük alimlər heyətinə. Hə. Çindəki ittifaqla darül küfürdür. Və buranı tutaq ki, ixtilaf eləsən, orada yeri yoxdur. Dinləyə yoxdur. Hə. Və oradakı müsəlmanlar. <clears throat> Yox, bilirəm, hə. mən yəni Çin cəmaatında mən. Deyirlər ki, biz deyir Çində yaşayırıq, darül küfürdə. Ləzinəyə belə bir sual gəlir. <clears throat> Fatavasında da var. Və burada müsəlmanlar üç hissəyə bölünür. Birinci qismi ümumiyyətlə darül küfür deyib cüməni tərk ediblər. İkinci qismi cümə qılırlar və cümədən sonra zöhr namazını qılırlar. Üçüncü qismi də e, cüməni qılırlar və buna kifayətlənirlər. Üç dənə hal. Bir Cavab da... Üç qılınır. Bir qismi də ümumiyyətlə cüməni tərk edib ki, e, darul küfürdə cümə qılınması. Necə ki, bizdə 2-3 il bundan qabaq ən aktual mövzu idi. Nə qədər adamlar tərkləmişdilər. Nə qədər adamlar tərkləmiş, e, e, estağfurullah, cümə namazından tərklətdirmişdilər, ayırmışdılar. Və cavab da belə gəlir ki, yer üzünün hər yerində Darul İslam olsun və ya Darul Küfr fərq etməz. Cümə namazını qılmaq hər bir müsəlman kişinin baliğ, yəni buluq yaşına çatmış kişinin üzərinə fərzdir. Və sonra əlavə durub zöhr qılmaq da bidədir. Cüməvi qılırsan və sal. Sən neynədin? Özünü bədbəxt elədin, qoyduq bir yana. Bəs bu yüzlərlə adamın Yəni, yükünü necə daşıyacaqsan? Sən fətva verdin və həmin adamdan soruşulur ki, dəlil nədir? Bir dəfə özümlə olub o dəstədən biri ilə, sırf hansı ki, cüməni tərk edənlər, söhbət edirik bir əsərdə. Hə. Deyirəm, bax, sənin dəlilin nədir? E, dəlli qoy qırağa, dəlli qoy qırağa. Ümumiyyətlə, alimlərdən kim deyib ki, darul küfürdə cümə namazı qılınmaz? Yəni, cümə namazının şərtləri var da, cümlə namazın şərtləri var, xutbənin özünün şərtləri var. Harda gəlib ki, hansı fi, Hənəfi, Şafi, Məlik, Ənbəli, hansı kitabda gəlib ki, Darül Küfrdə cümə qılınmaz. Mənə qadir deyir ki, hə, mən pas. Elə futbol oynayır, pas. 4 ildir cüvəni tərk edib buna görə. Deyir mən pas. O bir mövzu var idi. İstədik başqa mövzuya keçək. Hədir sonra baxaram mən deyir pas belə. Elə bil ki, yəni adi bir şeydir. Hə, dəlil tapmadı. Nəyə nəvəsi, nəyə gətirib çıxartmaq istəyir? Axı, dür, məsələn, sufli nədir? Süleymançılar, nurçular, nakşibəndilər, hizmət cəmatı çıxıb gülənçilər, Fətullah, nə bilim, rafisilər, Quranilər oradan. Bir-bir sual verir, məqsəd nədir? Bunlar da hizbçi oradan, nə bilim, həddadi buradan, təkvirçi oradan, Nə bilim filan burdan indi yəni belə müasir zamanda, müasir zamanda, müasir zamanda. Yəni xüsusən Yəni bütün ölkələrdə də belədir. Hətta mən sizə deyim ki, baxın, qardaşlar. Yəni kobud şəkildədirsə, Abu Bakırdan aldığımız əqidə ki var, o məsciddən aldığımız əqidə ki var, bu əqidə nə? Bütün ərəb ölkələrini kəs. Məsələn, gedirsən Misrə, hər bir ölkədə məruf olan sələfi cəmaat var. Misrə gedirsən, məruf olan sələfi cəmaat var. Şeyx Muhammed Sadir Əslən, onun yanında olan tələbələr, məscidində olanlar, Hasan Əlbanla, onun yanında olanlar, Hişəm Əlbiyəli, Abdurrahman Əlqadi və qeyriləri. Yəni, mərufda kim Misrə gedir, bir-iki sələfi cəmaat kimdir? Bax, məsələn, biz və ya məsələn gedirsən Küveytə məruf olan sələfi cəmaat var. Qatara məruf olan sələfi cəmaat var. Türkiyəyə məruf olan sələfi cəmaat var. Saudiya, yəni hər yanda belədir. Və bu gün kobud şəkildədir. Abu Bakırdan, məsciddən və sizin məsələ Mədinə tələbələrinə aldığımız əqidə var ha. Bu əqidə nə? İstədiyin ölkəyə get, sələfi cəmaatın içərisində dilin uzun, başın dik, üzün axdır. Eyni şeydir. İndi gəl onlar, eyni şeydir. Heç bir fərq yoxdur. Amma onlar gör, gör, görərdin Misirdə nə vəziyyətdə idilər. Tülkü kimi. Özlərindən başqa heç kəs sələfi görmürlər. Hələ orada da. Burada Mədinə tələbəsinə tən edən, orada sələfi şeyxləri tən edir. Filan kəsdən əqidə götürmək olmaz. Filan kəsdən əqidənin filan sahəsində olar, filan sahəsində olmaz. İki ayda Misrə gəlir, uca bölüb, bölgə aparır. Olmayan elmi ilə. Olan hadisədə olan şeylər də axı danışır. Allah qorusun. İki ayda Misrə gəlir. İki ay. Uca, hə, bölgə aparır. Orada da dilləri qısa, üzləri qara, başları aşağı. Hətta o dərəcədə ki, Tunisli, Misirli, Özbək, Məğribdən, Fransadan sələfi qardaşlar biləndə ki, biz Azərbaycanlıyıq, hətta bəzilə ehtiyatla yanaşırdı. Bəzilə biləndə ki, salamatıq, deyirdi ki, bəs onlar kimlərdir? Bizə sual verirlər. Hardan gəliblər? Fikir ver ha. Yəni sən bu əqidən nə axı? Lüboy ölkəyə ki, istədiyin ölkəyə. Oran məruf olan sələfi cəmaatı ki var ha. Gözlərsən ki, heç bir fərqin yoxdur. Ürəyin istəyən yerə gir ürəyin, ged Yəmənə, Şeyx Muqbilin mərkəzinə, tələbələrinin yanına, bu əqidənə. Qardaş, əlhamdülillah, dilin uzun uzuna. Heç bir fərq görməyəcəksən. Və budur məsələ. Hər yerdə doğulan. Hər yanda elə şey. Hətta mən olan bir şey, olan bir şey deyim. Buradan bir neçə qardaş var idi. Konkret bir nəfər var idi. Misirə getməmişdən qabaq mənə də söhbət etmişdi. və <coughs> təmiz xarab mənhəcin sahibi idi. Təmiz. Hətta deyərdim ki, adam xəstə idi. Yəni özüm söhbətləmişəm, yəni biraz psixoloji cəhətdən də problemlər gördüm onda. Gedib Misrə görüb ki, yox e, axı vəziyyət belə deyil axı. Yaxşı Azərbaycanda söydük. Yaltaqdır, qorxaqdır, yalançıdır, gistədir. Bəs Misirdəkilər nə oldu? Burada da, yəni görüb ki, bu əqilə ilə getsən, qardaş, gedib tülkü kimi gəlsin. Gizlədirdilər xəqiqələrini. İshar etmirdilər. İshar etsə, aydın da hə, təkli olmaz axı. Bu da görüb ki, bu gedişini götsəm, yəni gərək belə yaşayıram. Əlhəmdülillah, bu hal Allah subhanə görsün, nasıl tövbə edir. İndi Misirdədir, tövbə edir. Allah həmd olsun. Allah həmd olsun, tövbə edir. Hə, buradan getmiş. Hə, buradan getmiş. İndi, əstəqfirullah, Azərbaycandadır, gəlib. Tövbə edir. Və başqa bir misal. Burada bizdə bəzi qardaşlar var idi. <coughs> Türkiyədəki sələfi qardaşları dəlil kimi qəbul edirdilər. Bizim tələbələr buraxmışdılar və elə bilirdilər fərq var. Elə olub ki, bu həmin o qardaşlar Türkiyədə hər hansı bir şeyxi çağırıblar, dövrə olub. Hə. Bunlar da gedib, daha doğrusu bunlar Uje bir neçə ayrı Türkiyədənlər gediblər Türkiyədəki tələbələrdən elm almağa, türk dilində elm almağa. Bizdəkilər tərkləyiblər. Hə, Qurabada, Quraba cəmiyyətində elm almağa. Və bir dövrə başlayır, keçən ilin hadisəsidir. Və e, buradan da Azərbaycandan qardaşlar gedib, bir 5-6 tələbə gedib. Bunlar da inciyənlərdir. Küsənlərdir. Azərbaycanda küsüb gəliblər. Görüblər ki, o Türkiyədəki ə, e, tələbələr az qala bunların əlindən öpür. Deməli, şeyx gəlib, şeyxdir, bilməm, Buxarin, Şəribiyə, Muslimi, indi özü oxumur axı, yanında bir oxumalıdır. Deməli, təyin ediblər, bir Mədinə tələbəsi deməli, oxuyan olub. Bir Mədinə tələbəsi azan verir, bir Mədinə tələbəsi namaz qaldırır. Gör ki, yəni, bizimkilər idarə edir burağa. Maşallah. Orada tövbə eləyiblər. Yəni, elə bilirlər ki, əxir. Elə bilirlər. Və hətta mən sizə bir şey deyim ki, qardaşlar. Misirdə bu 8 ay olanda bir dəfə orada bəzi narazı hə. qardaşlarımla söhbətim oldu. Narazı qardaş deyirəm, nə bilim, səmimi görsənirlər belə, Allahu aləm. Amma nəsihət elədim özlərinə ki, e, yəni yəni yaxşı əlamətlər yoxdur sizdə. Xeyir əlamətləri görünmür. Xülasə söhbətin sonunda onlara mən bir söz dedim ki, təxminən onlar 5-6 nəfər idilər. Çünki mən belə söhbətlərdən uzaq idim orada, elə belə də uzaqam. Belə çay süfrəsində oturub söhbət eləmişdik. Biraz ünsiyyətimiz olan uşaqlar idi. Onlara axırda bir söz dedim. Dedim ki, yəni biz Qahirədə idik, Misirin paytaxtında. Qahirənin də ləqəbi Mədinətül Məəd, minarələr şəhəri. Dünyada içində ən çox məscid olan yeganə şəhərdir. Məsələn, Qaraçuxuru götürsən, Misirdə olsaydı, ölü yeri bir 60 dənə məscid var idi ölüyor. Yəni, belə bir şəhərdir. Qayıtdım onlara, dedim ki, hələ biz yaşadığımız yerdə, mikrorayonda məscidlər var idi, konkret sələfi məscidlər. Konkret hansı ki, biz, yəni ki, cəmaatı da sələfi, hər şeyi ilə sələfi, elm dəstəri, halqaları və s. Hətta o məscidləri də hesaba alsa, mən o qardaşlara sual verdim ki, bax, artıq neçə ildir buradayıq. Abu Bakır kimi cəmaatı olan ab havası olan bir məscid tapa bilmişsiniz ya yox? Bir ağızdan dedilər ki, yox, tapa da bilməyəcəksiniz. Əxi, Misirdə biz görünən neyməti itirmişik. Mən orada Abbaqırın Misirlərin özlərinə ab havasından danışanda dəhşədə gəlirdilər. Yəni, yəni siz bu cəmaatı qoymuşdunuz. Yəni sən hansı dəvəti bəyənirsən? Axı tam səmimi deyirəm. Misirdə deyirəm, Qahirədə elə yaşadığımız yerdə bəlkə də bir 50 dəfə məsciddə namaz qıldım. Elə neçəsi də yəni konkret sələfi olanlar, çünki biz o məscidləri seçirdik və daimi getdiyimiz onlardır, ən azından cümə cəmaatı belə, səfi belə, ab havası belə, Abbaqrın 10 faizi belə deyildi. Ki, Sovet ölkəsinin, Sovet dövründən, yəni o mühitdən, Sovet mühitindən ayrılmış bir ölkədə bir neçə ilin içərisində belə bir ab hava yaratmaq, 2-3 nəfərlə, onda da az idi axı tələbələr. Və sən dur dünən ki, indi 15 ilə nə olub? Sən gözün kordur, görmürsən və e, ya görmək istəmirsən, sərfləmir, sənin problemindir. Yəni, bu başqa əqidədən bura gətirir, filafizilikdən bura gətirir. Aydın məsələ də başqa əqidə, e, sələfi var idi ki, gəlsin. Bu cahillikdən dəvət edirsən. Aydın məsələ elə də olub, belə də olub, yəni hər tərəfli. Yəni çox qəribədir axı. Baxın, adi bir son olaraq bir şey qeyd edeyim bu dəvətdə. Məsələn, <clears throat> bu gün Azərbaycanda olmayan firqə yoxdur. Bəlkə başqa ərəb ölkələrində yoxdursa da Azərbaycanda var. Hamısına savaşan, mübarizə aparan kimdir? Sələflər. Sələf. İstəyir suxusu olsun, nurcusu olsun, Qur'anı olsun, hədis inkarçısı olsun, özünü peyğəmbər elan edən olsun, rafisi olsun. Kim olur? Kim olur olsun, hamısı ilə yəni savaşan bizi və hamısının da savaşdığı bizi. Həmçinin də onların səfində durub kimlər? Təkfir cəmaatı, hə, xavar zehniyyətdə olan insanlardır. Onların da savaşdığı bizi. Onlardan birini görmüsən rafislərlə savaşsın. Görmüsən cahillərlə savaşsın, namaz qılmayanlarla, pirə gedənlərlə, dəvət və sərbiyyə ki, dediyim məsələlər. Heç nə. Yapışıb məndən. Mən ki namaz qılıram, mən ki tohid əhliyəm, burax da məni. Ged işinlə məşğul ol. Yox, nə danışırsan? Cəmaatı parçalamalıdır axı. İstədiyini almalıdır axı. Bu şeytanlıqdır. Yəni, sən necə bunu görmürsən? Bu nəyin misalıdır? Allah s.ə.v. bu ayəsinin. Allah subhanətlə o zaman ki, bəyan edir ki, bu Qur'anı nə üçün nazil edib, kitabları e, və rasulları, rasulu nə üçün göndərib? Liyuxricənnəs minə qulüməti inanlu. İnsanları zülmətlərdən nura çıxarmaq üçün. Allah subhanətlə zülmətləri cəmdə nuru təqqə edilir. Daima da belə olur. İndi də belədir. Batil əhli çox daha pis edir. Vəssalam. Allah razı olsun. Allah razı olsun.